Նախ կարծում եմ Ադրբեջանի նման ռետորաբանությամբ խոսելավոճը առաջին անգամը չէ, որ դրա ականատեսն ենք լինում։ Կհիշեք, որ դեռ պատերազմից հետո եւ նույնիսկ պատերազմի ժամանակ մի շարք հայտարարություններ եղան, որտեղ շարունակ ճակերտավորմունն նաթ էին գալիս ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի վրա իրենց աշխատանքը չկատարելու եւ այլնի համար։ Դրանից հետո մի անգամ երբ հանդիպում ունեցել ֆրանսիացի, ամերիկացի համանախագահների հետ Բաքվում, կրկին իրենց բողոքներն են արտահայտել ձևաչափի եւ նրանց կատարած կամ չկատարած աշխատանքի մասին, ինչպես իրենք են սիրում այնպես ասել։ Նաեւ նշեմ, որ 1 տարի առաջ Ռուսաստանի դրոնը եւս հրաժարվում էր այցելել, բայց ցավոք սրտի մի քանի առաջ այդ այցը տեղի ունեցավ։ Ինչ վերաբերվում է մեր մյուս գործընկերների պատասխաններին, արձագանքներին եւ նաեւ որդագրած քաղաքականությանը, ապա այդ արձագանքները ըստ էության համարժեք չեն Բաքվի հրատարակությանը, դրանք բավականին զուսպ էին։ Մի կողմից թվում է, որ պահպանվել է դիվան դիվանագիտական էթիկետը, բայց մյուս կողմից այստեղ ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի կամ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքային ամբողջականության կամ խնդրի բանակցային ճանապարհով կարգավորման հարցն է, որ կան ժողովրդավարական արժեքների եւ բռնապետության միջև իրավիճակի հարց, այսինքն մի պետություն, որտեղ երկիրը ղեկավարում է Իլհամ Ալիևը 19 տարի եւ ժառանգել է այդ պաշտոնը իր հորից, իրեն իրավունք է վերապահում Ամերիկայի, Ֆրանսիայի նման պետությունների հետ այդ տոնայնությամբ խոսել։ Ինչի մասին է սա փաստում, որ այդ պետությունները կամ չունեն կամ չեն գործարկում այն գործիքակազմը, որոնք իրենք ունեն Ադրբեջանին զսպելու համար։ Կարծում եմ Բաքվին որոշակի զսպաշապիկներ պետք է հագցնել, որովհետև այստեղ ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի կամ մեզ սիրելու կամ պաշտպանելու հարցը, այլ այն դավանած արժեքների պաշտպանության հարցն է, որը իրենք քարոզում են եւ որը իրենք համարում են կարևոր առաջնահերթություն, իսկ դրանք ժողովրդավարությունն են, մարդու իրավունքներն են եւ այդ տոնայնության բռնապետական Ադրբեջանի խոսալը մյուս պետությունների հետ ուղղակի անհասկանալի է։ Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպանության արձագանքում նշված է, որ ԱՄՆ դեսպանատան աշխատակիցներն այցելել են եւ այցելում են Ադրբեջանի բոլոր շրջաններ, այդ թվում Աղդամ, Զանգելան եւ Ֆիզուլի, բայց նշված չէ Շուշիի անունը։ Դուք այստեղ տեսնում եք ինչ որ տարբերակված մոտեցում։ Ես կարծում եմ իրենք սկզբունքորեն որոշել են դա հետաձգել եւ իրենց նպատակը հենց Միսկի խմբի որոշակի վերականգնումն է, որովհետեւ իրենք չեն ցանկանում գործընթացներից դուրս մնալ։ Միաժամանակ իհարկե կա այսպես կոչված բրյուսելյան ձևաչափը, որտեղ հանդիպում են, բայց այդ ամբողջ սկզբունքները եւ փաթեթները մշակվել են հենց ԵՀԿ Միսկի խմբի ձևաչափով։ Ուղղակի Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը նաեւ էականորեն ազդեց Միսկի խմբի գործունեության վրա եւ ընդհանուր առմամբ մենք գալիս ենք համոզվելու, որ հավաքական միջազգային հանրություն այսօր գոյություն չունի, երբ ասում ենք, չգիտեմ, ամիջազգային հանրությունը մեզնից սա կամ այն է պահանջում, չկա այդ միջազգային հանրությունը, որ ինչ որ պահանջներ դնի կան պետություններ, որոնց շահերը երբեմն համակնում են, երբեմն չեն համակնում եւ ըստ այդմ գործում են։ Կարծում եմ այդ հետեւողականությունը, որ Մինսկի խումբը գործարկվի եւ քննարկվի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրից, որովհետեւ Ադրբեջան ուզում է այդ հարցը ընդհանրապես սովորակարգից դուրս բերել։ Ու մենք այդ հարցում պետք է կարողանանք ինտենսիվորեն եւ խելացի աշխատել մեր գործընկերների հետ։ Ինչ հետևություններ կարելի է անել այս հայտարարություններից։ Ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ մենք բովանդակային օրակարգերի խնդիր ունենք։ Մի բարձ օրինակ բերեմ։ Օգոստոսի 31-ին նախատեսվում է Շարլ Միշել Փաշինյան եւ Ալիև հերթական երակողմ հանդիպումը եւ մինչ ադրբեջանական կողմը հայտարարում է, որ իրենք նպատակ ունեն կամ օրակարգային խնդիրը այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի շուրջ հնարավոր հանձնաժողովների կազմի հստակեցումը հայկական կողմը ընդամենը անատամ հայտարարություն է տարածում իպատ պատասխան ասելով, որ այդ հանդիպման ավարտին կտարածվի հաղորդագրություն։ Բոլորն էլ գիտեն, որ կտարածվի հաղորդագրություն, բայց այս փոքր դրվագը ցույց է տալիս, թե ինչպես ենք, ինչպես մենք չենք կարողանում օրակարգ ստեղծել։ Հիմա այստեղ երկու հարց կա, մեկ կամ իսկապես մենք գնում ենք բանակցությունների ճանանալով օրակարգ, թե ինչի շուրջ ենք ուզում բանակցել, երկուս կամ ուղղակի հանրությունից թաքցվում է բանակցությունների բնույթը։ Երկու դեպքում էլ դա վատ է իհարկե, բայց եթե մենք չենք գնում օրակարգեր, չենք ունենում, այսինքն դա ձեռք դատարկ ձեռք մտքերով գնում ենք բանակցությունների, դա նշանակում է կամ պետք է պաշտպանվենք իրենց առաջարկած օրակարգից կամ պետք է համաձայնվենք։ Այստեղ մենք առաջարկներ ունենք, ես հա շուտ շատ լուրջ խնդիր է, այսինքն մենք մի կողմից կարող ենք ասել ինչ լավ է, որ ամերիկյան կամ ֆրանսիական կողմը հետևողական է այս հարցում, բայց մյուս կողմից եթե մենք նպատակ օրակարգ խնդիր չունենք, մենք դա չենք կարող օգտագործել, անգամ լավագույն հայտարարությունները չենք կարող օգտագործել։ Այսինքն մենք ունենում ենք լավ հայտարարություններ, բայց եթե մենք բովանդակային օր վրա կապ չունենք, ապա դրանք որևէ կերպ չեն կարողանում օգտագործել։ Նույն ռուսական կողմը, ռուսական կողմը եւս Փաշինյան Պուտին հայտնի է հայտարարության համատեղ կետերից մեկում հենց նշված էր, որ Մինսկի խումբը պետք է որոշի խաղաղ բանակցությունները եւ այդ գործընթացի գլխավոր միջնորդը լինի։ Այսինքն ռուսական կողմը ինքը նա ամրագրել էր, բայց որքանով մենք կարողացանք դա խելացիորեն օգտագործել, ցավոք չկարողացանք եւ ընդհանրապես հաշված անից նրանց Լավրովը նույն Բաքվում հայտարարեց, որ Մինսկի խումբ չկա։ Այստեղ աշխատանքի բովանդակության օրակարգերի հարցը, որը մենք չենք անում, չունենք եւ Դրա համար էլ անգամ լավագույն հայտարարությունները մենք չենք կարողանում օգտագործել։